15 bob hazrati iso shogirdlarga mundoq dedi haqiqiy uzum teli o'zimdirman otam xudo bo'lsa bog'vandir bog'van mendiki meva bermaydigan har bir shoxni kesib tashlaydi meva baganlarni bo'lsa texmi ko'p meva bersin deb putab turdi sizlar putalgan shoxlarga o'xshash bo'lib man sizlarga yetkazgan so'zlar orqaliq allı burun pak boldunla. Sizler mendi bolunla. Men mu sizlerde bolumen. Şah taldı bolmay turup özligidin meyve berelmeydigindek. Sizler mu mendi bolmasanla meyve berelmeysizler. Üzüm tili özümdür men. Sizler bolsanla şahları sizler. Kim mendi bolsa, men mu onunda bolumen. Şundaq boğanda u ko'p meva beridi chunki xudo yoqtiradigan har qandoq ishni mansiz qilolmaysizlar manda bo'lmagan kishi keraksiz shoxlarga o'xshash tashlab etilib qurib ketadi bundoq shoxlar yig'ib o'tqa tashlanadi sizlar manda bo'lsanglar va so'zlarim sizlarda saqlansa nemini talab qilsanglar shuningga erishsizlar sizlar ko'p meva berishinglar orqali mening shogirdim ekaninglarni isbotlaysizlar bu otamga shon sharaf erib keladi otam meni so'yginidek manmu sizlarni so'ydim mening mehr muhabbatimda bo'linglar agar әмірлерімге әмәл қысаңла, xuddi мән otamning әмірлерге әмәл қыған вә әмейше uning mehr muhabbatida bo'g'nimdek sizlamu hamisha mening mehr muhabbatimda bo'lasizlar bularni sizlarga xushollig'imdan bahramon bo'lsin va xusholligi to'lib toshsin deb aytdim mening amrim shuki men sizlarga mehr muhabbat ko'rsatgandek sizlamu bir biringlarga mehr muhabbat ko'rstinglar o'z do'stri uchun jinini pido qilishdan cho'nqur mehr muhabbat yo'qdir sizlarga buyurgan amirlarimni ado qilsanglar mening do'stlarim bo'lasizlar endi sizlarni chakar demayman chunki chakar g'o'joyinning nima qildiganligini bilmaydi uning o'rniga sizlarni do'st deyman chunki otamdan anglaganlarimning hammasini sizlarga yetkizdim sizlar meni tanlag'ininglar yo'q aksicha man sizlarni tanladim man sizlarni meva bersin hamda mevalaringlar mangu saqlansin deb tayinladim mushundoq meva bagininglarda mening nomim bilan otamdan nima tilsanglar otam shuni beradi sizlarga shuni amr qilmanki bir biringlarga mehr muhabbat ko'stinglar bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlansa sizlardan avval mandin nafratlanganligini bilinglar sizlarmi bu dunyoning odamlaridan bo'lgan bo'lsanglar bu dunyoning odamlari sizlarni o'zining deb so'ygan bo'ladi biroq man sizlarni bu poni dunyodan ayirib tanlig'anim uchun endi bu dunyoga mansub emassizlar shuning uchun bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlanidu man sizlarga aytgan so'zni esinglarda tutinglar qul g'o'joyindan ustun turmaydi manga ziyonkashlik qilganlar sizlargimu ziyonkashlik qiladi mening so'zimga amal qilganlar sizlarninkigimu amal qiladi mening nomim sababidan ular sizlarga ziyonkashlik qiladi chunki ular meni evet küçini tonumaydı. Eğer men kelib, ulağı ta'lim bermagan bo'lsam, ulağının gunohlari günah deb qaralmaydi. Lekin, hozir ular o'z qilmishlarinin yomon ekanligini bilmidoq deyolmaydi ularning mendan nafratlanganligi otamdanmi nafratlanganligi bo'ladi. Men ularning orasida boshqa hech kim qilib boqmagan ishlarni qilmagan bo'lsam ularning gunohlari gunoh deb qaralmaydi amaliyatda ular mening qilgan ishlarimni ko'rgan shundoqdimi yana mandin va otamdin nafratlandi lekin buning bilan muqaddas yozmalarda yozilgan hech qandaq sababsizla mandin nafratlandi degan so'z amalga oshirildi man sizlarga otamning yenidan yordamchi ya'ni haqiqatga boshlig'uchi muqaddas ruhni avatman u otamning yenidan kelib menga guvohlik berdi Sizlar sizlarmu menga guvohlik berisizlar chunki sizlar boshdan totib men bilan birga bo'ldinglar